Ve zâk yakul başka birisi de şunu söylüyor. Allahummerhamni ve Muhammed'e ve la terham ma'na aheden. Burada onu zikretmiyor ama bu hadisi daha önceden gördüğümüz için burada biliyorsunuz o Ali Satt Vesselam'ın e, dinini veyahut da dini anlattığını veyahut da yeni bir din seçip o dine çağrı yaptığını duyunca bir Arabi tamam mı? Ey çadırlar altında göçebent edenler şah eden insanlar devamlı dağda yaşayıp da diyor. Ve biliyorsunuz bedevi kesim yani çadırlar devamlı dağlarda, çadırlarda daha doğrusu köylerin çoğu da öyledir. Yani galiben köylüler genelde ne olur? Biraz şiddetli olur değil mi? Evet. Ve özellikle dağlarda yaşayanlar yani bu gibi insanlar gibi. Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti iddia ettiğini duyunca adam e, yerini terk ederek ne yapıyor? Geliyor, bakacak bu kimdir, necidir, nasıl bir kişidir, bunun iddiası nedir falan geliyor. Ve geldiği zaman Medine'ye geliyor, Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyor. Ve o zamanki mescit, Aleyhisselatü Vesselam mescidi biliyorsunuz halılar döşeli değil. İşte toprak, kumdan o zamanki toprağın şeyine uygun bir şekilde camiye girince bedevi bir kişi Camiye girince o an için çişi geliyor. Caminin içinde. Çişi geliyor tabi Orada sıkışmak istemiyor. Hemen gidiyor şöyle köşede, caminin köşesinde fistanını kaldırıyor, oturuyor yere çişini yapıyor. Orada sahabiler ona çullanarak, yani ona engel olmak istiyorlar böyle kızarak şiddetli bir şekilde. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onu bırakın istiyor. Çişini bitirsin. Tabii ki Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ahlakı, bu yumuşaklığı, bu terbiyeyi görünce adam şu hareketinden dolayı etkilenerek hemen kelime-i şehadeti getiriyor adam. Daha hiçbir soru sormaya gerek kalmıyor. Bazıları gelip de soru soruyorlar. Biliyorsunuz daha önceden de yine derste değinmiştik. Mesela diyor ki işte ona yemin ettiriyor. Gerçekten Allah mı seni gönderdi? Diyor ki evet. Ve böyle şekilde ona sorular. Bu adam hiçbir soru sormadan bu yumuşaklığı, bu ahlakı, bu terbiyeyi, bu şeyi görünce en sonunda ona diyor ki Allahümme erhamni ve erham Muhammed'e ve la terham ma'na ahaden. Ey Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet ederek ancak bizimle beraber hiç kimseye merhamet etme. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki ona لَقَدْ تَحَجَّرْتَ ya racım. Ey yani sen burada çok aşırı gittin. Bu kadar da değil yani. Tamam mı? Ve bu hadisi de e, yine İmam Bukhari rahimahullah Kitabul Edeb'te ey adab bölümünde veyahut da konusunda zikrediyor.